to'rtinchi nurliq bahor fasli ulug' bug'roxon madihisi so'zlanadi sharqdan illiq bahor shomili esib keldi dunyoni bezash uchun jannat yo'lini ochdi bo'z yerdan kofordek qorlar ketib ihbor bilan to'ldi dunyo husniga to'lib bezanmakni istadi bahor shomili yiqimsiz qishni haydadi nurliq bahor saodat o'qyosini yana batladi quyosh yana o'z o'rniga yenib keldi beli quyruqidan qo'zi burniga o'tdi qurig'on daraxtlar yeshil to'nkaydi so'sin ol seriq ko'k qizil bo'lib bezandi boz yer yüzüge yeşil yipek yaydı. Goya kıtan karvini tabğaş tavar durdunini yeyivetkendek buldu. Tüzlen tağ, kır, oyman tüşek yeyip düşendi. Vadıla, yotula, kızıl kök keyinip yasandı. Tümen türlük çiçekle külüp içildi.'' dunyo ihbor va kofir yedi bilan to'ldi qalampir yedig'i to'lg'on g'o'rg'ir shamol chiqdi bu dunyo butunlay ihbor burab ketdi g'oz o'rdak oqu qil qo'yruq ko'kni qopladi g'oqildishib yuqori tovan uchib o'ynashdi qarig'in ba'zisi qo'zg'alsa ba'zisi qo'nudi ba'zisi suv uzsa ba'zisi suv ichidi ko'k turnalar ko'kda unini yong'ritib to'gi karvinidek tizilib parvoz qilib uchishadi ular qushi xuddi ippatlik qiz o'z so'yginini chaqirganidek saz ovoz bilan hamrohini undimakda kahlik qoqoqlab kulgandek unlik sayridi uning og'zi qondek qizil qeshi qop qora qora qushqach nayzidek tumshqini so'zib sayradi uning uni erki qiz unidek yiqimliqdir gulzarda bulbul ming xil un bilan sayramoqda go'yo kech kunduz suri ibrini o'qimoqda ilik tağ öşkisi çeçekle üstüde oynaşmakta. Buğa maral çap çip kezip yürmekte. osmon kapkını türüp közüdün yaş to'kdi ana çeçekle yüz içip kakahlap kuldi bu paytda dünya öz özü gibi beqib mağrurlanıp, söyünüp yasadak agniga karap. Dünya сөз içip bana yetküzüp dedi ki, bu Hakan'ın yüzünü köymedin mu? Uxlap qalğan bolsan tor. Əmdi köz aç. Anlamagan bolsan, əmdi məndən söz anla. Tömən yildin beri solğun qul idim. Əmdi qulluq tonu yeşilib, aq sözərdin kiyimlə keydim. Bezəndim, çünki uluq Hakan begim boldi.'' u tilisa jinim qurbon bo'lsin deb o'tindim bulut guldirlab qorovullik dumbiqini urdi chaqmoq chiqib xoqonning to'g'ini yoydi ularning biri qinidan chiqsa so'zilib elni boshquradi biri shon shuhratini jahonga yoyidi ulug' tobg'ach bug'raxon jahon tutdi nomi qutlug' bo'lsin xudo ikki dunyoni basin Ey dinnin izzati, ey davlatning tiriki va homisi. Ey millatning toji, shariatning ishonchi. Xudo barliq tilagan tilikingga yetkizdi. Xudola sana daim arq tirak bo'lsin. Ey dunyoning jamoli, ulug'likning husni, mamlakatga nur turoqsiz baxtga yugan palak sanga boqdi al va taxt badi bu taxt bilan baxtni tangrim doimli qilsin shu xoqon bilan dunyo tinchlik topdi shunga dunyo uningga borliq sovg'atlarni avatdi Pazadan kelgan osmon qushlarining ba'zisi Hind mamlakatidan ba'zisi rum elidan kelib mag'rur shodlanib so'yinchiga to'lib xoqonning nomiga madhiya o'qib bas basti sayrashmoqda turliq chechaklar yer yuziga shundoq bezak badiki tuzlang tog' o'ymon dungning mang'izlari yeshil ko'kka bo'yaldi ba'zilari xush hidi bilan xizmat ko'rsatsa ba'zilari chiroy husni bilan ishk ochadi ba'zilari qo'l so'zib xushpuroqliq isiriq tussa, ba'zilari ipor purkib dunyoni xush hidga to'ldiradi ba'zisi sharqning xilma xil sovg'ilarini epkasa ba'zisi g'arbdan kelib xizmat qilishga tayyor turadi xizmatiga kelgan baxt eshigida turadi eshikda turib u parmondardorlik qiladi Dünya moşunda xizmet köstiş üçün tayarlandı. Düşmanın boynunu egip Hakan'ı yukarı örletti. Hakan'ın nam şöhreti dünyaya taraldı. Onu kömegen közlerden uyku kaçtı. Dünyaya asayişlik yetti. Çünkü kanun tüzüldü. Kanun bilen u namını yükseldirdi. kimiki sehiyning suratini ko'ray desa tashnoliq bilan xoqonning yuziga boqsin jafosiz vafodor baxtni tilasang uning yuzini ko qilg'in ishi butunlay vafodir o'zing ziyon tortmay foyda ko'ray desang beri kel xizmat qil ko'ngil ba va dilingni isitqin oliyjanob muloyim shafqatlik oq ko'ngil kishini ko'ray desang kal uni ku xotirjam bo'l ey yaxshi xuluqliq asli yaxshi urug'luq xaqon dunyo seningdin qo'rqqanmisin ey baxtlik xon xudo sanga davlat badi ming matam uning nomini atab shukr qil Nait qadami masalda mundaq deyilgan. Otining o'rni nomi o'g'ilga qoladi. Otining nomi bilan o'rni sana qoldi. Buningdan keyinmi yana tuman yil davomlashsin. Minglagan qo'llar sana nurg'un narsa sovg'a tutdi. Mammo bu qutatg'u bilikni sovg'a qilay. ularning sovg'isi keladi oxiri ketadi lekin mening bu sovg'am mangu qoladigan sovg'a bo'ladi qancha dunyo yiqqining bilan tugab oxiri yo'qaydi so'z bitsang u qoladi olam kesadi bu xonning nomi kitobga putildi bu nom mangu saqlanib qoladi ey baxtlik xon yo rabbim davlatini ko'paytgin tiliginini tugal qil borliq ishda san uningga orqa tirak bo'l u so'yganlarni omon qil dushmanini yo'qot shodliqini qo'yiq qil qayg'uni yiroq tut yomg'ir yig'ib tursin chechak echilsin qurig'on daraxtin bixlo ko'klisin palak davomliq evasin. dushman bo'yni qoyrilib tovan bo'lsin bo'z yer mistak qizil bo'mmig'icha yoki o't ustida yeshil chechak unmigicha baxtlik xon uzun yashab ko'p baxt ko'sin ko'ranmaslarning ko'zlari o't bo'lib yonsin uning yana qandoq orzu tiliki bo'lsa xudoli uningga orq tirak bo'lsin uning eli shod xuromliq bilan mag'rur yashasin o'zi lo'qmon yeshidek hayot kechursin